Sot në klubin e mëngjesit më në fund shirat kanë nuk kanë bërë detyrën, po, mm. po, po, po. E e përjetuat dje, nuk e di nëse ndonjëri po, prej jush. Po, kam qenë gjithë kohën, gjithë kohën në lëvizje. Gjithë kohën ku? Në lëvizje domethënë. Vërtet e ke? Po, po, rrugë. Pas kemi qenë gjithë gjithë domethënë. Edhe unë pashë. Më bën gjithë ato. A këpucë me çanta me. U lagën, thamë, u lagën, thamë. Cilat? Të gjitha, teknikisht. Oh. Nuk u laga t'ju them të drejtën, por nuk ishte gjë ta prisje. Nga ty Olta në fakt. Më vjen keq Olta, po ti s'ka. E kupton? Gjithsesi. Jo, ishte shi i madh, ishte mm. ishte shi i madh. Unë isha isha vetë përjashta në në makinë. Mhm. Mm Edhe ishte e bukur se. Fatmirësisht ishim në një makinë të madhe dhe të lartë. Ah, sa të mirë. Shih qysh jemi në makinë të madhe dhe të lartë. Do shpëtojmë. Jo, realisht, në bulevard tek Hotel Dajti. Mhm. mhm. Aty ishte grumbulluar një ishte bërë një pellg shumë i madh kur vjen nga unaza duke zbritur për poshtë, pra. Ishte po mu tek semafori Hotel. Po, ishte i mbushur. Po si gjithmonë. Jo, keq, edhe me një makinë të ulët ndoshta. Mund të lërë mirë. Mund të lërë shenjë. Mm. Paksa. Po gjithsesi. Po kjo është edhe njëra nga fenomenet tani që i thonë, ngrohja globale etj etj. Për ndryshimet klimaterike kur flasin thonë edhe se mund të marrësh sasi të njëjta mm. shiu që merrje. Mm. Apo merrje çdo vit. Merrje. Mm -hmm. Por eh, tani merr jo të shpërndara në disa muaj, por të gjitha në një javë. Për shembull. Edhe shkarkon të gjithën. Dhe pastaj ndodh erozioni. Pashë në Shkodër kishin pasur rënie të gurëve. Po, në nga... Porovic. Pra, njërën nga rrethinat aty po. Wow. Për shkak të shiut të dendur, mm -hmm. e ke parasysh shtrati i gurëve që janë lart ndoshta ka lëvizur e ka ka rrëshqitur. Kështu që filluan problemet. Pra. Shpresojmë pa zarar për njerëzit, por do të ketë shi në vazhdim. Po. Do të na thotë Olta pak më vonë se si do të jetë gjendja si, qysh, tek për fundjavët, po ato fundjavët me plazh mendoj kanë mbaruar. Po, ato. Tepër vonë. Tani mendojmë për fundjavën me borë. Po pra, im bir më mori sot në mëngjes, edhe kjo është një nga gjërat që ah, më pëlqen shumë që të bëj në mëngjes. Që zgjohem dhe më bëhet me të. Mhm. Mm o oh, ka lezet. Se është shumë i qetë këtu në Tjetër gjë mbas dite, e kupton? Po, ka kaluar shkollën kështu. Normal. Apo jam dhe unë më i lodhur, por tani në mëngjes është kështu një. Edhe më mori nga dritarja ku duket Dajti, që s'dukej sot në mëngjes. Mhm. Mm Edhe më tha mua, shiko, tha, ka mjegull. Më tha shumë po, po bie shi ndoshta, po ndoshta po bie borë. Se Dajti nuk duket. Po, e vërtetë. Nëse e sheh nga mm -hmm. Tirana. Edhe më tha do të bjerë dhe në Tiranë Me shpresën e ti thashë do të jetë pak më ftohtë Do të jetë pak më ftohtë Kështu që mos e prit Zonja e Zotërinj E hapim edhe për ditën e sotme Klubin e mëngjesit këtu në valët e Radios Kombëtare Club FM unë jam Blendi Salaj Kjo Jerida Sakaj Altin Sulej And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river, get you baptized. Or oh, I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjesi. Bashkë me Altinin dhe Oltën gjithashtu. Koha është për të dëgjuar nga Jeri tani frymëzimin për ditën e sotme dhe menjëherë pasaj kemi dhe Oltën me motin. Atëherë sot është data 21 nëntor dhe është dita botërore e televizionit dhe për këtë arsye unë kam zgjedhur një shprehje uh, pikërisht në lidhje me këtë dhe shprehja është nga Ann Landers, e njohur si e tillë sepse emri i saj i vërtetë është Esther Pauline Lederer. Uh, dhe ka qenë një këshilluese në gazetë mm -hmm. me mhm. rubrikën e saj Ask Ann Landers. Okej. Okay. Po, i, i rashë pak gjatë. Shprehja është kjo. Televizioni ka vërtetuar se njerëzit janë gati të shohin çdo gjë, por veç njëri tjetrin jo. Je. Ah, bravo. Nice, nice. Mhm. Mm Edhe një tjetër? Televizioni ka vërtetuar se njerëzit janë gati të shohin çdo gjë, por veç njëri tjetrin jo. Për fat të keq ka të oh. drejtë. Pra. Bravo. Po Ann Landers është o oh, ishte grua shumë e mençur mm -hmm. në mhm. këto këshillat që që jepte. Ka dhënë. Mhm. Mm po kjo mund të analizohet në kaq shumë mënyra pastaj. Mund të bësh një emision me këtë. Është vërtet. Se si televizioni na ndihmon që të mos shohim njëri tjetrin. Ëh. Mhm. Mm Interesant. Faleminderit Jeri. Të lutem. Tani kthehemi nga Olta zonja zotërinj, që është nga e majta. Kthehuni të gjithë nga e majta pak. Po, po. Të gjithë nga e majta juaj. Kujdes Altin. Okej, okay, aty e keni Oltën. 13 gradë në këtë moment, 17 do jetë maksimalja për sot dhe gjithë ditën do të pikojë. 99% shanse për shi. Mm -hmm. Më vjen keq. Po. S'ju ndihmoj dot. Faleminderit Olta. Do mundohem që nesër vetëm gjysmën e ditës ta kemi me shi. Mhm. Mundo Olta, lutu. Mundo, mundo, mundo. Mundo, mundo, mundo. Një kërkesë me shkrim Olta. Yeah. Okay. Faleminderit. Ju lutem. Hami çupami. Hami çupami. Sa është ora tani? 7:11 minuta, po? Tam. Mhm. Wow. Çohemi herët ne. Juve që s'jeni zgjuar akoma. Ka dy gjëra që mund të bëni sot mëngjes. Të zgjoheni ose të mos zgjoheni. Më mirë kjo e dyta. Ja, jo, për të zgjuar të zgjohem, po jo kaq herët. Po pra po. Po do ikën në punë. Mirë, mirë, dakor. Po jo, mos se s'ikin gjithë në punë, ka pa punë sa dush. Po ka që zonë, po pra, që gjithë shtatë. Ka që janë pa punë, janë rehat, e kupton, ndezin televizorin tani, oh, oh, oh. Me të rezi. Kafe, cigare, deri në 12. Po pra, si të rejë që në mëngjes. Mm. Mm. Kështu që, jo, po, se mund të kthesh nga ana tjetër. Po, sot është dika në fakt. Jashtë është gri, është errësirë akoma. S'ka ç'u duhet S'ka ç'u duhet Ktheu nga ana tjetër oh. Mbuloje krahun Mbuloje se është ftohtë Altin vër një këngë Vër një ah. një nëllë Altin Jo, jo, jo, kam shumë të mirë këta është Santana Black Magic Woman tani Kjo të merr lale Edhe të vë prapë në gjumë Po gjumi do jetë me një ëndërr Dhe ëndrra do jetë psikodelike The funniest shows. This is Club FM. Ora është në 7:18 minuta. Shënon, shënon. Jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes Eri. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Ota, mirëmëngjes të dashur miq. Flasim pak tani për uh, një histori që mm -hmm. mendojmë se është e rëndësishme dhe ka qenë diçka që është diskutuar gjerësisht edhe nga opinioni publik, gjithashtu duam edhe opinionin tuaj për këtë, të dashur dëgjues në 0692070222 jeni të mirëpritur që të bëheni pjesë e programit tonë sot në mëngjes. Por në një postim që pati vënë në Facebookun e tij, deputeti socialist Alket Hyseni. Mm. mm. Shkaktoi një reagim shumë të fortë nga shoqëria civile, nga qytetarët, nga njerëz të ndryshëm kur krahasoi kundërshtarin e tij politik, mm -hmm. zotin Sali Berisha, tam, po. me një plak autik. Oh. Ti more plak autik, ti more plak autik, disa mm, normalisht janë dy apo eh, diçka e tillë. Mhm. Mm Herë në postimin e tij. Kjo nuk shkon. Kjo nuk shkon natyrisht. Normal. Kjo nuk shkon sepse është është fyerje dhe mm. dhe dhe lënduese për të gjitha ato familje që kanë mm -hmm. uh, fëmijë të spektrit autik. dhe të cilat përballen me këtë shqetësim çdo ditë. Çdo ditë. Dhe përballen vetëm, po. duhet thënë. E para e punës të jesh autik nuk është turp dhe nuk është një sharje. Të jesh mm -hmm. autik ë uh, dhe nuk mund të përdoret mhm. ashtu. Mm -hmm. Nuk mund të përdoret ashtu. Sigurisht që ne jemi shoqëri akoma e ashpër dhe e pandjeshme, Dhe këta burrat që janë si deputetë midis tyre kur flasin thonë na çanë atë edhe këta këta. Injorantë. E kupton po, ata mm. janë injorantë, po ata në veten e tyre janë krenarë për injorancën e tyre. Po, natyrisht. Pra, nëse dy deputetë, po themi socialist demokrat apo ku di un çfarë qofshin ata, që i përdorin këto terma, janë duke folur privatisht mes tyre, do thoshin na kanë ça këta mm. me këto. Edhe tani që flasim. E kupton? Mm. Por sigurisht në fasadë do thonë që, "Oh, keni të drejtë, keni të drejtë, po ishte shqetësuese aq në mor." Me me mendjen e vet. Kështu që ata nuk e shohin Natyrisht. problemin, nuk realisht nuk e shohin problemin, megjithatë bëjnë sikur. Pra, ideja ishte që Emanuela Pepkola, mm -hmm. Zaimi, e cila është themeluesja e Down Syndrome Albania, e cila nuk ka një fëmijë autik. Ka një fëmijë të që ka sindromën Down dhe dhe ka bërë kaq shumë për këtë komunitet, për ta nxjerrë njerëz nga turpi. sepse njerëzit i shikonin akoma këta fëmijë ëh po. uh, si diçka për për t'u fshehur e diçka për absolutisht ata janë të mrekullueshëm po. dhe Emanuela ka bërë shumë punë me këtë bashkë me shumë të tjerë por por këta fëmijë uh, këta fëmijë meritojnë gjithçka siç ata që janë autikë apo ata që s'janë as fëmijë por që mund të kenë një kufizim mm -hmm. apo një një aftësi ndryshe që nësi ka Këto nuk janë këto janë gjëra që mund të jenë familjet e secilit prej nesh, mund të jenë të afërmit tanë. Dhe dhe gjithëpërfshirja gjithashtu nënkupton që ti nuk i përdor këto terma për për të sharë, për të fyer, për të. Mhm. Aq më shumë kur je një i zgjedhur i i vendit. Kështu që këta kanë kërkuar. Nuk bëjnë kujdes asnjëherë me përdorimin e fjalëve, pavarësisht postit që kanë, nuk bëjnë asnjëherë kujdesin e duhur për të përdorur fjalët ashtu siç mhm. duhet. Flasim pa u menduar tani. E, po është edhe një sensibilitet që është duke u mësuar këtu. Është akoma e re. Megjithatë, për gjithë ata që më pyesin se ç'po bëjmë për Alket Hyseni jepni dorëheqjen, thotë mhm. Emanuela. Ëh. Mm -hmm. Dhe ky është një hashtag që kanë vendosur atje. Alket Hyseni jepni dorëheqjen me mm -hmm. një fjalë të tëra pra. Thotë një, kemi raportuar në aplikacionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Mbi këto kemi përgatitur një letër për Zotin Ruçi, Zotin Rama dhe një letër për avokatin e popullit. Media dhe një komunitet i tërë janë tashmë në dijeni, ndaj besoj se askush nuk ka nevojë për fakte. Pres, pavarësisht letrave tona që media të vazhdojë të kërkojë llogari vetë dhe ta ndjekë këtë çështje. Ka thënë ka thënë Emanuela. Por nuk ka nuk ka qenë vetëm ajo, kanë qenë të shumtë. Mm -hmm. Ata që kanë kërkuar që Alket Hyseni të japë dorëheqjen, por por siç po thosha pak Pak më parë. Midis tyre ata janë krenar për mm, për po, po. gomarllikun e tyre. janë krenar që gjeti shprehjen e duhur. Po, nuk e shoh. Nuk e shoh që Alket Hyseni të japi dorëheqjen si deputet, sepse kjo është shumë e rëndësishme për të sigurisht. Ky është i njëjti deputet që akuzohet se nga disa njerëz u mm. ka u ka vjedhur pronat në bregdet. Mm. Ua ka manipuluar dokumentat dhe është bërë ky pronari i pronave të tyre. Mm. E ka dhe këtë akuzë me vete. Megjithatë, ë uh, ka një pyetje për zotin Ramën që Emanuela ka thënë se Alketi kam përshtypjen nuk është se do të jap dorëheqjen. Thotë, a përfshihet gjuha e urrejtjes zoti Edi Rama në diskriminim dhe diskriminimit në planin tuaj për të dënuar me ligj shpifsit? A do ma jepni ju sot një shenjë që kryeministri i vendit tim vërtet s'e ka mendjen tek nevojat e komunitetit të PAK, që janë personat me aftësi të kufizuar, mm -hmm. por nuk mund të lejojë që të shkelet dinjiteti i tyre. Pra, Emanuela thotë paktën, ok, e di që s'e ke mendjen tek komuniteti mm -hmm. pak, se ke tjera halle. Të paktën mos na ofendo. Po të paktën uh, mos lejo që komuniteti pak të nëpërkëmbet kështu. Nga deputetët e tu. Me të drejtë. Mm. Kjo është pra se ku jemi me këtë histori. Ka ndodhur dy ditë më parë që e ka vendosur megjithatë zoti Hyseni ë uh, ka vendosur që të bëjë diçka, ka kërkuar ndjesë publikisht. Ëh. Mm -hmm. Ka thënë se nuk kam pasur qëllim që që të fyej apo të lëndoj. Ëh. Mm -hmm. Por kam dashur vetëm të, por nuk ka kërkuar ndjesë pra ndaj kundërshtarëve politikë. Ka pasur mm -hmm. me Berishën, me Berishën thotë s'kam gjë të them atje, ai është më keq po. Por ka mm. ka hyrë në Facebook dhe e ka ndryshuar fjalën, ka hequr Ka bërë edit. Plak ka bërë edit po. Vetë. E ka bërë plak i çartur. Ah, ah okay. Plak i çartur. Hajt më. Po është komuniteti të çarturve tani që që kërkon po prap. Si është sqarimi për fjalën të çartur në? Urdhëro? Si është sqarimi? Si është çartur? I çartur. I çartur. I ç Artur, nuk e di. Hmm. Nuk e di. Kështu pra. Nuk e di se ç'mendoni ju, 069 20 70 222, a do të duhej një deputet të jepte dorëheqjen për një fjalë goje? Si me qenë ne një vënd normal, evropian? I prishur nga mendtë është në fjalor, Olta. I prishur nga oh, mendtë. Për njerëzit, kur përdoret për njerëzit. Po si u prish? Pas një qenë gëgja, gëgjarën qenë. Loko, loko. Hmm? Gëgjarën qenë. Se, gëgjarën është dhe kjo, po. Dakor, dakor. A mendoni pra se do do të jap dorëheqjen deputeti? Unë jo për vetë, jo, nuk jo, mendoj jo, se nuk pas unë jo. Ajo po, s'kam asnjë kështu. Keq më vjen ta them dhe e di që nuk ndodh. Kur ja kërkojnë Ata e kanë me shumë sinqeritet që ia kërkojnë, por uh, thjesht nuk e shoh. Nuk e shoh se si. Zot deputetët janë gati të shkulin thonjtë e gishtave të këmbëve. Japin dorën heqin. Them e japin dorën po? Ta jap dorën atë. Na, anxha. Tau, me gjithë dorë. Dorën heqin jo. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit është 7:25 minuta në këtë moment me Bon Jovi. të diellit dhe skeleteve optike tek Optikat Luani. 50% ulje zonja zotërinj, sepse Optika Luani ju fton që të festojmë së bashku 5 vjet në treg me produktet më cilësore dhe shërbimin më të mirë. Për vetëm 3 ditë, duke nisur nga sot, do të gjeni 50% ulje në secilën nga markat më prestigjioze të syzeve të diellit dhe skeletet optike. Vetëm më 21, pra sot, 22 nesër dhe 23 nëntor, pas nesër, mm -hmm. pas nesër 50% ulje për çdo produkt nga Montblanc Bulgari, Persol, Ray-Ban, Gucci, Versace, Armani, Tom Ford dhe të tjera. Nxitoni që t'i gjeni tek Optika Luani produktet më cilësore dhe modelet e fundit të syzeve të diellit për 3 ditë me gjysmë çmimi. Ata janë pra pranë jush në uh, 21 dhjetori në rrugën Muhamet Gjollesha dhe tek rrethrrotullimi i sheshit Wilson. Optika Luani, zgjedhja juaj më e mirë. Bravo Jeri. Faleminderit. Të lutem. Mm -mm, gati për anagramën? Gati. Atëherë, bëuni gati zonja zotërinj sepse unë e kam nxjerrë. Anagrama në klubin e mëngjesit. Pra je. Tam, shikoje. Ziku. Qëra. Ziku. Ziku mm -hmm. e Tetori. Janë uh, dy shokë. Ziku e Tetori. Tetori. E Tetori. Mhm. Mm Pam. Ziku e Tetori. Mirë e kam. Mirë e kam. Okej. Okay. Perfekt. Ziku e tetori zonja zotërinj është anagrama për ditën e sotme. 0692070222 0692070222. Çfarë do të fitojnë Olta? Një kanë filtruese nga EcoSoft. Faleminderit. Një kanë filtruese nga EcoSoft. Faleminderit Olta. Mm, mm, mm. Shumë shumë mirë. Shumë super duper. Rëmi më shumë. Kjo kana më duket shumë praktike, është një nga gjërat më të mira. Dhe është e domosdoshme. Oh, ka lezet. Është e thjeshtë. Mm. E mbush kaq. Është kanë magjike. Është kanë magjike. Po. Gjërat magjike janë shumë të mira. Si ajo kënga që na vuri çfarë ky Black Magic Woman. Por uh, ka pasur lajme. Ka qenë një ditë e nxehtë, me thënë të drejtën, uh, dita e djeshme. Me shumë komente dhe reagime gjithashtu. Mm. Ne po ju pyesim ju sot në mëngjes se ç'mendoni për këtë konflikt midis qytetarëve edhe Alket Hysenit, deputetit, mm -hmm. që shan Sali Berishën mhm. autik duke lënduar kështu gjithë ato familje dhe Tashi se ka, se ka dhe një gjë domethënë që nuk është e nevojshme që të kesh një fëmijë autik për të qenë i fyer. Për ta kuptuar, për ta dhe për ta kuptuar këtë sepse mhm. njëherë është me autikët, pastaj është me kaçurelsat, pastaj më kupton? Vetëm nuk ka stigmatizime të llojit. Pastaj me mikroshat. Patjetër ti e ha me mikroshat. Kam një mesazh në fakt që më thotë rëndom përdoret edhe fjala shterp. Mendoni sa sa lëndohen femrat, ka shumë të drejtë, po e vërtetë. Ka shumë të jo, drejtë. Është vërtet. Mm. Po. Mum kur ndoshta e përdor shterp për shterp, ndoshta kështu si si pemë, po mendoj bimore shterp. Ka të drejtë. Ëm um, isha në një takim para pak kohësh ku dikush jepte një leksion mbi mediat e tjera e tjera dhe fliste për obezitetin e tyre. Në kuptimin e ai e përdorte si figurë metaforike domethënë që mediat mm -hmm. janë bërë obeze me 1 2 3 4 5 gjëra, po aty ishin dy persona që ishin vërtet obez. Qartazi vuanin nga ah, obeziteti? Ëh, po, po. mm -hmm. uh, të cilët i vura re që Unë si fitoj. Unë përmend herën e 6, domethënë u teprua një çik edhe. U çuan po, u ndjenë keq, normal, me të drejtë. U çuan që ti shikonet. Po. Domethënë kur përdoret kështu për të shprehur gjëra të tjera dhe dhe po kjo është gjë, e kuptoj që mund duket një bisedë tepër e sofistikuar, po mendoj që përderisa shoqëria reagon për këto gjëra, jemi aty. Jemi në atë moment që mund të diskutojmë këto gjëra. Duke i diskutuar mund t'i bëjmë të papranueshme. Kshu ka qenë edhe në mhm. ku di unë, vende të tjera, kanë ndodhur këto procese 20, 30 vjet më parë, sa kanë ndodhur 5 apo 10 vjet më parë, po është, është, është mirë që të jemi politikisht korrekt, dhe disa e di që shkulin flokët kur dëgjojnë politikisht korrekt, po të jesh politikisht korrekt me ata që janë më të dobët se ty, është një gjë shumë e mirë, mendoj unë. Të jesh politikisht korrekt me ata që janë më të fortë se ty, është një lloj servilizmi. E s'është gjithmonë e njëjta gjë. Mm. Apo jo. jo. Mhm. Mm Mendoj se duhet të bëjmë kujdes me përdorimin e fjalëve, duke qenë se gjuha uh, ka Plus që shkon atje ku shumë llojshmëri fjalësh, ne mund të gjejmë diçka që është e përshtatshme për të treguar një gjendje apo një situatë pa ofenduar dikë tjetër. Po. Është e vërtetë. Kemi një këngë tani kur të kthehemi Jeri do ta ndajë me ne njërën nga historitë që ka ka thyer rekord rekordin kombëtar të vendit të tij dhe aktualisht është duke pritur që të ketë edhe një po them reagim pozitiv nga pjesëtarët e librit të rekordeve të Guinness. Pa hë çka ka bërë ky? Ka tërhequr me dhëmbë një anije që peshon 614 ton. Dhe ka tërhequr atë uh, 614 ton. Në breg, po. Mirë, mirë, ta shikoj. Shikoj një gjë është që qartazi Qartazi. Tani është një çmenduri e vërtetë, do them, para. Po pra, po njeriu nuk mund të lëvizë 614 ton, qoftë me dhëmbë, qoftë pa dhëmbë. Atëherë, pra. shikoj si funksionon, se unë pashë edhe se si zhvillohet e gjitha kjo. Vendosen, po them, dy lloje shinash, si shinat e trenit, ku ai po. shtrihet dhe mbështetet qoftë me pjesën e poshtme të trupit edhe me krah dhe mm. anija pastaj është e lidhur me një litar. të cilin litar e ky e fut në gojë. Okej. Okay. Dhe në një moment fillon dhe e tërheq me Anija nga është është është po është në ujë, është në ujë anija. Është në ujë, po është nga këmbët e tij apo nga koka e tij? Nga këmbët i bie në këtë rast sepse pra, ai i duhet edhe forca fizike okay. për ta tërhequr të gjithën atë dhe ka arritur që ta lëvizë 16 metra drejt bregut. Oh. Pra anija është në në ujë. Dhe ky e ka tërhequr vetëm me me dhëmbë, duke mbajtur litarin me dhëmbë. Një gjë e tmerrshme, megjithatë ka arritur, sepse të thyejë rekordin e mëparshëm, që ka qenë 15 metra, dhe ka arritur që ta... Pra është anija në mol, të sjell një litar ai nga anija këtu, ti arrin me dhëmbë ta tërheqësh anijen 16 metra më këtej. Po, jo, më... Megjithatë besoj që ka më tepër uh, rëndësi forca fizike e tij, sepse uh, mua më duket më shumë iluzion kjo pjesa e tërheqjes me dhëmbë, por kam përshtypjen që do forcë fizike. Duhet ta provosh vetë deri ta kuptosh kur të tërheqja me jo, dhëmbë dy në herë për shkak. Po mua nuk ka gjë ai. Ah, kur, pra, ah. kur lëviz 16 metra, uh. një gjë të rëndë po që është ka të ndjetë. Po ta kesh ti në bel atë litarin, mm -hmm. fundin tjetër, edhe ai që është i shtrirë te ata binarët aty me litarin në gojë, e ta bënë një Edhe të tërheq një çikë. Aty do ta ndiesh. Kaq po them. Nëse. Ëm, mirëmëngjes të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit përveç rekordeve Guinness. Një tjetër histori nga aktualiteti është ajo e komentit mm -hmm. që bëri ambasada amerikane dje duke përmendur me emër ish ministrin Saimir Tahiri në të njëjtën fjali me Ervis Martinajn Gjithashtu, në të njëjtin paragraf me Emiliano Shullazin, mm -hmm. të dënuar, nuk e di nëse e patë këtë, por ambasada e shteteve të bashkuara në Tiranë, shkruan në Facebookun e saj, zyrtar. Po. Gjykata e krimeve të rënda të Shqipërisë dënoi Emiliano Shullazin dhe grupin e tij. Por, presim përparim të vazhdueshëm në rrugën e Shqipërisë drejt sundimit të fortë të ligjit. Dje, pra pardje, sepse ky koment ishte mm -hmm. i djeshmi, dje gjykata e apelit të Tiranës dëgjoi argumentet e prokurorëve lidhur me masën e sigurisë për Ervis Martinaj. Ne presim hetimin e plotë të tij, ashtu siç presim që sundimi i ligjit të zbatohet gjatë hetimit në vazhdim për Saimir Tahirin. Hmm. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara ndaj së hmm. ardhmes së Shqipërisë. Hashtag kush e ka radhën. Duket sikur është do të thotë sikur po shikojmë një ëndërr në fakt. E do e do me dublim. Por... The Albanian Serious Crimes Court. Jo. po e ke parasysh është është është deklaratë që është nominale që unë ato po, po. kur tjetri përmendet me emër dhe mbiemër. E në këtë rast është është Saimir Tahiri që ka bërë ka bërë më shumë, po themi, bujë sepse Ervis Martinaj ka reputacionin e tij dhe mm -hmm. është është mbajtur në burg për një mm -hmm. njerëzit e din uh, por nga ana tjetër Saimir Tahiri ka pretenduar pafajësinë, ai gjithashtu ka reaguar. Ai vazhdon të pretendojë po. pafajësinë. Sepse ka thënë që nuk është normale, pra. Dua të lexoj edhe pak nga deklarata e zotit Tahiri në kundërpërgjigje të kësaj deklarate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, pra. Siç nuk duhet të ndodhte në një vend normal, shkruan ai. Mhm. Për fat keq ka ndodhur që ambasada amerikane ka folur për hetimin ndaj meje më shumë se ç'kam folur unë vetë. ndodhi sërish edhe sot. Ndërsa ky laps prishuri e gjeti rastin e radhës që të vjellë banakut duke më bërë mua simbolin e dështimit të reformës në drejtësi. Shkruan pastaj për uh, komentuesin Andi Bushati. Um, që kishte bërë një koment për lapsin. Mbi çështjen, po. Uh, në fund të deklaratës ai e kanë uh, Facebookun e tij. Uh, thotë reformës në drejtësi në Itali, për reformën në drejtësi në Itali e ka fjalën ky, atje ku u hetova, ku u hetova jo politikisht, por profesionalisht, dhe përfundimi ishte se nuk kam asnjë lidhje me gjithë llumin që e ka mbushur opinionin publik soji i këtyre këtu. I referohet gjithmonë Andi Bushatit. Mm -hmm. Se ç'lidhje ka reforma në drejtësi këtu Me hetimet nga prokuroria antimafia e Italisë prej nga mora drejtësinë që më takonte, këtë nuk e gjen dot as ky analist në kulm të ligësisë së vet. Nëse uh, e plotë mund të lexohet në Facebook, por kjo është pak a shumë ajo çfarë Zoti Tahiri ka thënë, ai pretendon që uh, gjykata si thua po. prokuroria e Katanias atje ka mbyllur hetimin ndaj tij, nuk ka gjetur fakte dhe ky është uh, i pafajshëm. Dhe madje edhe Zoti Rama e tha këtë, sepse doli në Vision Plus rreth një javë, dy javë më parë kur ishte atje. Mm -hmm. dhe. dhe tha se ju duhet i kërkoni falje Saimir Tahirit, u tha gazetarëve që ishin të pranishëm, duhet i kërkoni falje pra mbasi Taim Saimir Tahiri kishte tundur këtë letrën e e Italisë që e pafajësisë. E pafajësisë në Itali. Ajo është letër pafajësie. Është mbyllje hetimi, është pafajësia është një tjetër gjë. Komplet, atë ta jep një gjykatë. Kjo s'është çështje ka vajtur në gjykatë. Por ka njerëz që pretendojnë që thonë zoti Tahiri është për është duke u hetuar për krime të ndodhura në Shqipëri, jo në Itali. Mhm. Mm dhe dhe s'ka asnjë lidhje ajo që ai thotë për Italin me këto që është këtu. Akuz, akuzohet dhe hetohet këtu. Dhe është natyrisht në net. S'ka asnjë lidhje në këto momente. Por megjithatë, mbetet e hapur pra. Kjo ka qenë ka qenë është e rrallë, nuk e di, që ambasada amerikane ta përmendin me emër dhe mbiemër Nuk e nuk e di tashi, domethënë se zoti Rama pretendon që Tahiri është i pastër sepse duhet t'i kërkojmë falje. Zoti Rama pretendon që të jepen fakte kështu me emër dhe mbiemër dhe të vazhdojë. Ka bërë këtë e këtë e këtë e po. këtë. Tashi Andi Bushati ka përshtypjen se ka komentuar sikur ambasada amerikane po lan duart dhe do që të distancojë veten nga Çfarë po ndodh me prokurorinë me mm -hmm. Arta Markun këtu që nuk po përparon ndaj Tahirit sipas Bushatit. Dhe duke dashur që mos ketë një njollë mbi veten, ambasada amerikane thotë shiko, ne këtë e përmendim me emër që nuk e dum, që mendojmë se është i i fajshëm. Mm -hmm. Nëse duke bërë këtë gjën, ata pa e thënë janë duke thënë se në fakt presin që Saimir Tahiri të dënohet në Shqipëri. Se ndryshe nuk do nuk do vinin emrin e tij, do vinin emrin tënd deri. Tam. Kështu që kanë bërë një, prandaj kjo e shqetëson zotin Tahiri, prandaj ai reagon, thotë siç nuk duhet të ndodhte në një vend normal, për fat keq ka ndodhur thotë. E quan një fatkeqësi pra këtë veprim të ambasadës po. amerikane. Mm. Por ata Ora është tani 7:55 minuta pak para orës 8. Ne kemi për t'ju përmendur se anagrama për ditën e sotme është Ziku e Tetori. Mm -hmm. Ziku e Tetori janë një dyshe e jashtëzakonshme, siç mund ta dëgjoni edhe nga emrat të pazakontë. Ziku e Tetori. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Ndërkohë kemi një pyetje nga aktualiteti për ju, t'ju japim një çmim të vogël tani nga Olta për këtë. Dy bileta për në Cineplex. Shumë mirë. Përgjigjuni kësaj pyetje nëse e dini pra në 0692070222. Zoti Vuçiç ka pranuar se Gruevski kaloi përmes Serbisë. Mm. Por tha ai, nuk kishte kështu. Nuk kishte? Kështu. Çfarë nuk kishte? Çfarë nuk kishte Gruevski? Teksa kaloi përmes Serbisë, siç Vučić e ka pranuar pra. Kaloi përmes Serbisë thotë ai, por nuk kishte kështu. Kështu. Asami. 069 20 70 222 069 20 70 222 për se bëhet fjalë. Okej. Themi se kemi orën e parë të klubit të mëngjesit, ju mund të na shkruani për çdo gjë që keni në mend. Jo ju. Po pse pse pse ke kaq kaq problem ta besosh që un mund të Dukesh se ke kënduar gjithë natën. Kam kënduar the. Ka bërë prova. Altino doja që të bëja një provë të vogël. Mm. Nëse na punon. I bie ta provojmë një. Tanti. Okej. Okay. Kujdes. Ha? Hiç, a? Ah, na punon okej shumë. Kjo ishte vetëm për provë. Mhm. Ka ish kisha un. Sepse njeri kur un këndoj me Muse këtu, mhm. Nuk më nuk më beson që e kam atë talent. Jo, ishte përmirësuar thash, më po pra, besove për mirë. Madje, shikoj kam kam kap një të re. Mhm. Mm Mbi 5.6 milion klikime të kësaj video ku ka kënduar Bohemian Rhapsody. Po. Të gjithën një herë. Nga fillimi deri në mhm, fund. Është vërtet. Një herë është dhe video të tjera që pastaj ka provuar edhe këngë të tjera. Po ka një ngjashmëri të jashtëzakonshme me zërin e vërtet. E Freddie Mercury. Shumë interesant. Mm -hmm. Më pëlqeu Altini ma çoi ti? Ti nga Epsonisa. Mm. Edhe unë rastisa këtu. Doli shumë. Ishte shumë mirë. Edhe mbas asaj po shikoja këtë, shikoja pastaj uh, pash Elton John dhe Axl Rose që mhm. këndonin mm. Bohemian Rhapsody. Mhm. Mm me Queen. Pra, tre çunat e grupit Queen pa Fredin. Fredi s'ishte në atë kohë. Por uh, ishte Elton John që nis dhe pastaj pjesa e shpërthimit rock të Bohemian Rhapsody, aty hyn Axel me me zërin e tij. Edhe ishte shumë bukur ajo. Pastaj po. pash edhe edhe atë tjetrën. Ku? Uh, original. Originalin. Live Aid 85-ën mm. në në Londër atë në Wembley. Edhe ti thua, okay, mm. po është është tjetër gjë. Sa keq. Yeah. Sa keq. Një gjë e ndërprerë në mes që se me këtë këngë sidomos bohimin për te zërit se zëri është i mrekullueshëm, po vokalist ka edhe gjëra pa ishte edhe një kompozitor i jashtëzakonshëm. Absolutisht. Kjo gjëja është është diçka tjetër domethënë. E bën të veçantë. Diçka tjetër. Mm. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit, tani ka muzikë. Është 8:12 minuta zonja e zotërinj. Do t'japim fituesin e anagramës vetëm pas pak ajo për sot ka qenë Ziku e tetori për ata që duan ta zgjidhnin. Ta zgjidhin është një mundësi e fundit si sfidë. Ziku e tetori. Do kthehemi pas pak me një tjetër diskutim. Unaza e re, bllokimi i saj, mm -hmm. veprim i drejtë apo idiot. Po. Dhe Altin, mirë ka ajo hiqe njërën kufje, kam dhënë një këshillë hiqi ato kufje. ajo janë për gjumë. Vetëm këpucët mos i hiq Altin se. Ah, këpucët i marsh të erën. e këmbë. Jo, jo, i kanë i kanë në rregull. Nuk e. I kanë në rregull. Po e para lajmëroj. Mos na ndodh më gjë. E po tash ne. Pa merak. Po bënim edhe atë. për pyetjen, fiton dy bileta për në Cineplexx, ka thënë që nuk kishte urdhër arresti. Nuk kishte pra. Ah, okay. Nuk kishte urdhër arresti. Dhe kjo po, ka, ka kaluar. Buçish, po, ka po. kaluar, po ishte i pa urdhër arresti, kështu që s'mund ta ndalon. Mm. Meqë ra fjala, ai e ka marrë një përgjigje pozitive nga Hungaria për azilin politik. Mhm. Mm Kështu që Gruevski është i dënuar në vendin e tij me dy vjet burg, por ndërkohë është i larguar dhe e bukura është edhe ironikja është që mm. sepse këto reforma e këto ndryshime i kanë shtyrë në Ballkan, në Ballkanin Perëndimor dy faktorë të rëndësishëm botëror. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kanë qenë edhe promotorët e reformës në drejtësi këtu edhe në vende të tjera. Mhm. Mm dhe që mbas kësaj shtyse që Bashkimi Evropian i jep edhe Maqedonisë për të ecur përpara drejt procesit të integrimit e që të ndahet me të shkuarën e të dënojë ata që janë të fajshëm. Ky shkon dhe gjen azil në një vend të BE-s. Se Hungaria është pjesë e Bashkimit Evropian. Mhm. Mm Kështu që kjo për mua është Pak e çuditshme, do të thosha. Gjithsesi. Pikë zau, pikë zau. Do të flasim tani zonja e zotërinj për uh, një debat të vogël që është hapur. Mes të tjerave sot kemi kemi hapur disa debate të vogla. Njëra me zotin deputet Alket Hysenin që përdor termin autik për të lënduar Berishën, por lëndon në fakt shumë prindër të tjerë. Prindër dhe mm -hmm. njerëz të tjerë me gjuhën e padenjë po themi. Pastaj kemi zotin Saimir Tahiri që u përmend me emër dhe mbiemër nga ambasada amerikane si mm. njëri që pritet se ka rradhën pak a shumë. Siç e tha qartazi ai ka reaguar gjithashtu e ka quajtur fatkeqësi që ambasada amerikane pra ë uh, ka bërë këto deklarime sepse kjo nuk është për një në një vend normal, siç mm -hmm. ka mhm. thënë Saimir Tahiri. Dhe nga ana tjetër pastaj Janë edhe zonjat dhe zotërinjtë e unazës së re dhe projektit që preken nga projekti atje, të cilët kanë bllokuar rrugën për disa ditë me radhë. Dy herë në ditë apo një herë në ditë për të shkaktuar vonesa tek njerëzit dhe si thua është një formë presioni mbi qeverinë që t'u zgjidhë hallin e tyre. Kemi folur për a u takon apo s'u takon që të marrin ndonjë dëmshpërblim. Mhm. Mm Unë mendoj se unë personalisht mendoj se derisa shteti ka qenë inkurajuesi i tyre, i ka përdorur ata për 20 vjet me radhë për vota e për gjëra i ka premtuar, e ka thënë se do t'i legalizojë e do t'i ashtu. Mhm. Mm mund Normal. t'i mund t'i dëmshpërblejë sa më denjësisht të jetë e mundur. Patjetër që e dua unazën e re. E dua jo me 4 korsi sa do ta bëjnë, e dua me 16 nga secila anë. Po të doni. Po t'jetë për mua, ta bëjnë sa të madhe të duan. Por mendoj që ata njerëzit do të gjejnë një formë që t'i sistemojnë. Fëmijët e gjërat e tjera mos përfundojnë në rrugë sepse nuk janë vetëm ata fajtorë dhe unë njoh njerëz familje Jeri, mm -hmm. që kanë ndërtuar gjithë jetën e vet aty. Që në atë rrëmujë, në atë gjë që ka qenë Shqipëria, duke braktisur fshatra të thellë në veri apo në juglindje, Apo kudo tjetër, i kanë ikur një jete që ishte tani më e pamundur. Dhe e vetmja mënyrë për të mbijetuar ishte që të vinin në Tiranë. Ku nuk ishte as rregull e asgjë. Mm. Ku kishin dalë gjithë këta po themi të shkathit dhe të shpejtit kishin përvetësuar prona që s'ishin të tyre dhe kishin dalë të shisnin jabanxhinjve që vinin e bënin. Mm -hmm. Dhe ata erdhën në mund të emigruan dhe ata si thua. Sa emigruan jashtë shtetit, sa emigruan në Tiranë. Brenda vendit të tyre. Për një jetë më të mhm. mirë për fëmijët dhe kanë bërë mirë Sepse në ato fshatra malore të sot s'ka mbetur as shkollë, asgjë. Qendër shëndetësore asgjë. Në shumë prej tyre. Apo po rindërtohen nga e para, po kanë 20 vjet që kanë degjeneruar në në ngrehina që mezi rrinë n'këmbë. Kështu që ata panë të vetmen mundësi që të vinin këtu. Dhe kjo ka qenë situata, edhe për ne dhe për ata. Nuk do ta mendojmë gjithmonë sikur ata ishin njerëz që të ka zënë erdhën këtu dhe me një arrogancë dhe fodullëk zunë ku di unë oborrin e shtëpisë time apo rrugën e pallatit tonë. Jo, nuk po kanë qenë shumë shpesh njerëz që kanë pas nevoja që për përulësisht kanë punuar, kanë ndërtuar, kanë bërë diçka. Prandaj them që është e logjikshme, a jemi një komb, a jemi një shtëpi, a është qeveria aty për të zgjidhur hallet dhe problemet, a është pushteti vendor aty për t'u kujdesur që gjërat e qytetit dhe të qytetarëve ecin mbroth aq sa munden. A s'mund të ndihmojmë me këtë, sepse për shembull, ca njerëz kanë filluar tani të aludojnë sikur këtu ka korrupsion edhe me vetë projektin e rrugës. Edhe mirë do të ishte që të merrnim vesh meqë erdhi puna kështu. Mm -hmm. Sepse thonë për shembull që janë futur vëllezërit Hysa, një kompani fantazmë gati, dhe s'ka vënë asnjë ofertë, por është futur në të gjithë këto lotet. si për të bërë konkurrencë, sepse duhet të futen patjetër dy veta. Pra futesh po. ti Altin dhe unë, mm -hmm. unë do fitoj, ti s'futesh fare me ofertë. Po ama plotëson kushtet që mhm. erdhën dy vetë. Dhe unë ofertuesi e çoj fondin në limit, nuk lë asnjë cent, nëse nëse fondi që ka shteti është po ia fus kot 50 milion, unë them 49.99.99.8 milion. Ta jap unë ofertën. Dhe e marr gjithë atë ofertën. Ideja është që unë të jap një ofertë konkurruese. Them unë e bëj për 35 po, pra. nga 50 dhe ti vish ti pastaj të thuash unë e bëj për 32 nga 35, edhe shteti ta bëjë për 32 nga fondi 50 që kishte dhe të kursejë 18. Po. Me këto 18 ndoshta mund të kishte dëmshpërblyer këta. Kupton? Po. Sa është janë ata? Por jo, jo, jo, jo, jo. Do ta do ta shfrytëzojmë fondin deri në fund, do vijnë këto kompani, do futen, do bëjnë kështu dhe e gjitha duket e dyshimtë. Nuk them që është, mund të jetë komplet e ndershme, po është totalisht e dyshimtë. Nga ana matematikore. Ne jemi mësuar që është totalisht e dyshimtë. Ndershmëria në këtë rast e ka shkuar me leje. Po. Dhe për këtë s'po flet askush, pra, po mund të themi edhe kështu pra. A është ky projekt transparent? Është i mirë, po është, a është? A ka transparencë? Si ka mundësi që të gjithë e goditën kokë, të gjithë japin lekë aq sa ka fondin shteti? Me kë i ndajnë këto lekë pastaj? Se nuk e dimë, domethënë se e, kur të të marrin dhe për budalla, pastaj është kështu. Kështu që e thamë dhe këtë. Vazhdon funksionon ligji i të fortit. Blendi. Nga ana tjetër Neri, ai bllokimi i rrugës aty për njerëzit që janë duke shkuar për në punë. Mhm. Është është i kletshme. Për mua është Është e tmerrshme madje. Tash i- sepse dhe këta dalin dhe thonë, "Ok, ne kemi një hall dhe ne do marrim peng të gjithë të tjerët." Po, po, nuk Nëse duhet zgjidhet, kjo. ne do t'i marrim peng sepse ata nuk i prishin punën e Tiranës. me cilin e kanë, po them tashi, mm -hmm. qeverisë. Apo Erion Velisë me të cilin gjithashtu janë akuzuar e ndërakuzuar. Ata po u prishin punë qytetarëve të tjerë. Dikush që është i sëmurë, dikush që ka nevojë të shkojë në punë, dikush që humb një avion, dikush që, e kupton, domethënë shkakton probleme tek tek bashkëqytetarët. Tek bashkëqytetarët dhe dhe thua unë do t'i marr se nuk është i soj. kur bën një protestë në bulevard apo ku di unë se çfarë, për t'u mbledhur në një shesh. Mm -hmm. Ti mblidhesh në një shesh dhe do që të krijosh numra, thua që ne jemi gjithë këtu bashkë dhe bashkojmë zërat. Po nuk e bën atë protestë për për t'u nxirë jetën gjithë tjerëve. Jo, po pra, për të treguar që nuk duhet. Nuk kupton, sepse kështu është veprimi. Okej, okay, ne kemi hall, ai, asnjë nuk ka për të marrë punë. Atëherë dje paska qenë dita e 17 e protestës. E di. E 17. Wow. wow. Dhe ata kanë thënë që nga nesër pra nga sot kanë thënë dje që ne do ta mbrojmë pronën me armë dhe jo me duar në po, xhep. Po pra, kam dëgjuar, thonë gratë do mësojnë pushkën. Është... Fëmijët do mësojnë granatat mm. dhe dhe do përfundojmë në në këtë. E shumë prej tyre janë njerëz aq aq paqësorë e aq aq pekor që bre që nuk e ke idenë domethën, po Ska lidhje ajo nga jam, po thashë duhet Kur jeni në situatë të tilla. Kryeministri ka thënë se do të flasë për këtë gjë, por nuk i del Twitteri sepse është me 140 Karakter. shkronja. Po le të bëjë 2, 3, 4, 10 status. Jo, jo, do të do të flasë, ka thënë se do të flasë. Ka wifi më duket. Këtu. Dhe pyetja është për ju pra, se ku? ku? do të flasë mm. kryeministri mbi këtë çështje. 069 20 70 222 për ata që e gjejnë, kthehemi mbas pak 8:26 minuta ju jeni me radion Kombëtare Club FM. Baby, even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh baby Rama do të shprehet nesër në kuvend ka shkruar në Twitter lidhur me çështjen e banorëve të Unazës së Re. Mhm. Mm Është Ela 038 i mbaron numrin fiton dy bileta për në Cineplex. Censura për ditën e sotme zonja zotërinj vjen tani në klubin e mëngjesit. Orët që kam kaluar me kanë qenë shumë emocionuese, pasi më vunë në kontakt me jetën e banorëve Dani. Kjo është e re për sot, mm -hmm. pam. E dëgjojmë edhe një. Po një sekond, pra dje u zgjidh brenda ditës. Dje u zgjidh, pam. Po dje u shkatrua. Një herë që iki unë e zgjidhën brenda ditës. Një sekond. Ishte e thjeshtë në fakt. Atëherë le ta dëgjojmë edhe një herë këtë. Është krejt e re censura për sot zonja zotërinj. Orët që kam kaluar me kanë qenë shumë emocionuese, pasi më vunë në kontakt me jetën e banorëve Dani, Asnjë gjë s'kuptova. Pra, orët që kam po, pse s'kuptova asgjë më jeri, pa ajo është. Atëherë kim mendin. Ajo është e bukur të mos e kuptosh. Orët që kam kaluar me pipin, mhm. po me pipin tamam. Kanë qenë shumë emocionuese sepse më vunë në kontakt me banorët Dani. Dani, ah, okay. Dani duhet të jenë ndonjë fis tani. Po jeri, po fis. Edhe me përkthim nga Blendi, më vjen keq. Si Dani janë uh, Kujdes nga një nga i bie kështu nga mm. nga Belshi. Po pra edhe një herë. Orët që kam kaluar me kanë qenë shumë emocionuese, pasi më vunë në kontakt me jetën e banorëve Dani. Kujdes! Është më mirë me zërin tënd. Jo, unë gjithë kohës e, e dëgjoj orët se kanë kaluar. Nuk e dëgjoj jo, orët që kanë kaluar. kaluar. Prandaj tash nuk po e kuptoj. Jam shumë më Është si këpusët, e ke parasysh? Eksakt. Marrin formën e këmbëve kështu edhe sikur të vinë më. Merr një palë këpusë tjera, si si më rrinë se si më është. Fillojnë të vrasin. Po. Ah. Kështu që Nuk e di se ç'mendoni juve. Për këtë Çështjen e bllokimit po mund na shkruani në 069 20 70 222. Disa janë uh, janë në debate me njëri tjetrin. Ervin Qafmolla kishte hapur një debat në Facebook. Në lidhje me disa çuna dhe goca atje. Mm. Po. Ku u thoshte që si veprim është idiot. Për mendimin e tij. Sepse në vend që të bllokimi i rrugës. Të po, mm. po. i bën keq bash qytetarit, i bën mm -hmm. keq tjetrit që është gjithashtu nevojtar si ty. Edhe e merr peng atë për ta për të zgjidhur hallin tënd. Kjo në vetvete thotë ai është do duhej që të bëhej ndryshe. Të bëhej që t'i dhëmbi atij që i ka gjërat mm -hmm. në mhm. dorë, jo jo atij që s'ka asgjë në dorë, që të ndihmojë, që është. Edhe ca njerëz thonë, "Ore, mirë ja bëjnë, kanë shumë drejt." në mediat si një si një çështje. Do të shikojmë se ç'do thotë dhe kryeministri nesër. Për këtë, gjithsesi për një moment duhet të vendosesh në vendin e tyre. Unë nuk jam dakord uh, pjesës që ata bllokojnë dhe pengojnë jetën e përditshme të njerëzve mm, të tjerë, mm. por për një moment vetëm, nëse ne do imagjinonim që të ishim në vendin e tyre, mm. dhe t'i bëjmë një pyetje shumë të thjeshtë vetes, ne çfarë do të bënim? Ne do bënim siç bëjnë ata, kam përshtypjen, sepse ata s'kanë asnjë zgjidhje ieri, prandaj. Se është shumë e thjeshtë t'i shohësh gjërat nga jashtë dhe të jesh i ftohtë në në të gjitha po, këto. Dhe pastaj thjesht jep komentet po, e tua kështu apo ashtu. Ca ca prej nesh kanë më shumë empati se ca të tjerë, se nuk jemi të gjithë njësoj, domethënë. Ca janë më empatikë dhe e ndjejnë Edhe e vënë veten mm -hmm. në vendin e tyre dhe thonë, "Ok. Ata kanë të drejtë." Kam parë disa nga këto shpitë, është mundi i një jete të tërë që është derdhur atje. Nuk është arrogancë, fyerje, nuk janë uh, pushtuesit. Janë njerëz që janë munduar, janë munduar që të bëjnë diçka. Dhe e janë munduar Mirë, duke ke. punuar gjithë kohës, patjetër, patjetër. dhe jo në forma të tjera. Patjetër. Dhe dhe nuk janë vetëm ata fajtorë, janë Edhe njerëzit që i kanë mashtruar, që i kanë sjellë vërdallë, që i kanë vonuar, që u kanë, sepse me, domethënë, po këta njerëz nëse këto ndërtesa po patjetër këta vazhdojnë të jenë. Patjetër për këta janë, këta janë, janë është Fatos Nano e quante me një fjalë jo të hijshme, që mbaronte me kratëcia mm -hmm. dhe mhm. fillonte me SHK. Mm -hmm. Por por këta SHK janë ata që Gjatë gjithë këtyre viteve, sepse dashka 25 vjetë për të legalizuar një, ku di unë, ndërtesë me, me bazën 120 metra katror. 25 vjet. Këto do duhej të ishin legalizuar, por këta i kanë tërhequr për hunde këta njerëz gjithë këto vjet. Dhe kanë dashur t'u marrin para, mm. gjithë këta, drejtorat e kera që kanë pasur këta, janë komplet SHK, domethënë kështu. Dhe tani që vjen, vjen momenti që duhet bërë kjo, ata janë të vetmit që e pësojnë. Por ajo që njerëzit duhet të kuptojnë është që nuk është një pësim si një gjobë që ta ve policia, dhe thua hëngra një 300.000 lekësh. Po hajde. E kupton? Do bësh si do bësh. Të rëndon ajo, mund të të rëndojë për këtë muaj, mund të të rëndojë për 2 muaj. Mhm. Mm Apo ku di unë se çfarë? Bëre një investim në biznes dhe nuk të eci dhe e mbylle. Dhe mm. u zhyte 10 milion lekë. Kupton? Edhe do të duhet tash një 2 vjet që të lëpish plagët e këtij investimi mm. të gabuar. Ktu bëhet fjalë për shpinë për jetën, për gjithë jetën, për të mm. gjitha. Mm. Domethënë kjo është një gjë që thon të gjitha, të gjitha, të gjitha, të gjitha, të gjitha. Ikin. Për gjithmonë. Dëmshpërblim nuk ka, ka 3 vjet bonus qiraje. Në dhe dhe që thuhet, kjo është skandal. Pastaj lale. Bëj ç'të duash. Po, pastaj. Pastaj uh, asgjë. Pastaj asgjë sepse këta SHK nuk do të jenë më vërdall pastaj. Për t'i zgjidhur po, po, pastaj do të jetë tjetri. Problemet. Edhe ato e këtë pas matë që ka qenë merret borxhe, për e shlyen qeveria tjetër merret borxhe Jo, e di kush është më e bukura Që vjen ky tjetri Edhe kur ti shkon dhe takon dhe ankohesh për gjënë që ke ai thot nuk është uh, në dorën time po, po. sepse e ka fajin ai që po. ishte. Ka vënë dhe ky problem nuk merret po, nuk merret asnjëherë. As formën dhe as zgjidhjen. Zgjidhja nuk ka nuk ka shanse ta marrë. Gjithmonë kur pallatet janë 3 uh, mm. metra nga pallati tjetër i ka dhënë leje Lul Basha, domethënë edhe është Pavarësisht se ai po ndërtohet sot. Pavarësisht pas. Ka dhënë lejen ai, s'ka ç'të bëjmë. I goja po. Eclare. Ti e di se si funksionojnë këto gjëra, po. Sa themi tash, si themi do të gjitha. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit 8:41. Stay on. Stay on. Mirëmëngjes të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike Unë jam Blendi këtu bashkë me Jeren Mirëmëngjes të gjithëve Me Altinin Hello Dhe me Oltën Morning Morning Hajtu të budallenj është uh, titulli që ka vënë Nora News tek njëra nga këto Mm. Lajmet nga Italia ku dy burra shqiptarë kanë përfunduar në pranga si përgjegjës për vjedhjen e një banese në datën 19 tetor në Madonna del Bosco. Aha. Në Madonna del Bosco, mm -hmm. hanno fatto una rapina. Po shqiptarët e arrestuar kanë qenë me banim në Astigiano, thotë këtu, 33 vjeçar dhe 29 vjeçar që të dy, njëri me inicialet EP, tjetri me inicialet AP, mm -hmm. mund të jenë edhe të lidhur nëse P-ja qëndron për të njëjtin mbiemër. Ata kanë grabitur bizhuteri ari në banesë dhe tre smartphone dhe nuk kanë parë që pronari në fakt kishte të instaluara kamera sigurie dhe kanë qenë me fytyrën e zbuluar, kështu që janë uh, identifikuar. Menjëherë dhe janë kapur. Policia nuk i ka njohur fillimisht sepse banonin në një zonë të largët dhe kjo ka qenë edhe arsyeja pse ata kanë qenë kaq lisho sepse kishin udhëtuar gjatë Mhm. Por kamerat e sigurisë i kishin ndjekur edhe jashtë ndërtesës, kishin parë targat e makinës në cilën kishin hipur dhe policia i ka kapur pa mbërritur ende në shtëpi në zonën e tyre të largët. Sa bukur. Po. Dhe i ka dërguar në qeli. Sot është me kamera gjithandej, s'bën dot asgjë. Është me kamera, po? Me kamera. Është me kamera. Mhm. Po si i bëhet për të për të vjedhur ndonjë gjë? A është vështirë? A është vështirë, a? Me maskën në kokë. Duhet një plan i mirë. Me çorapë. me geta. Me maskën në kokë, me çorapë me geta, po. Oh, me geta. Po me geta. Dhe me geta kuptohesh. Vras mendjen kur ai duhet të uh, shkojnë që zgjedhin geta. Mm. Ai shkon njëri thotë më jepni ngjyrë mishi ose më jepni çik çik më të errët. E fut te koka. Ai marr çati jam pikë kështu. E fut te koka i thotë jam më dukem apo jo. Po po them si vajza për shkakun për këmbët, thonë uh, Është është nevoja e një është e njeriut ndonjëherë, po shihja për shembull para disa ditësh ishte një tjetër artikull diku në një nga këto portale që tregonte për çuna mm -hmm. në Londër apo në Angli, ëh mm -hmm. uh, që ishin si bandë shqiptare apo diçka e tillë, mm -hmm. që kishin nxjerrë ca foto me shumë para. Tan. Në rrjetet sociale. Mbanin shumë tufa, tufa të mëdha me me fytyrën e mbretëreshës, me ato mm. paratë britanike. Edhe këta me fytyra të mbuluara, e kupton me si kapuça kështu në ca apartamente, duken që janë të pamobiluar, si apartamente më tepër si baza, baza mm -hmm. droga, baza prostitucioni, me çfarë mund të merren ata atje? Me çfarë mund të merren ata mhm. atje thashë? Ëm um, Dhe pyes, "Ok, po pse?" Pse është kjo mania ideja? Pse do ta bësh foton? E kuptoj, ke ke hyrë në një organizatë kriminale, po merresh me aktivitete të Të pista, jashtëligjshme. etj, etj, etj. Edhe po fiton para. Po nevoja për ta vënë si në do ta Facebook, tregoj tek të tjerët Ani- heroizmin e tij ai. po ato janë ca gjëra që s'tregon njeri. Po. Kjo është Ky heroizmi i është vërtetë. budallëku i Që ti tyre. nuk tregon. Nuk e di pra. E m- kupton çfarë do të them? E kuptoj, e kuptoj. Sepse mund të bëhet a- gjithmonë ka një gabim. Gjithmonë dikush dikur gabon. Këta gabojnë më thonë në mënyrë trashanike Ti lësh shenjën aty që s'ka nevojë që ta lësh dhe bësh uh, Po se është kjo pra, është kjo nevoja e domosdoshme për t'u ekspozuar dhe për t'u mm. mburrur tek të tjerët se çfarë je duke bërë. Që është me sa duket në këtë rast një gjë e pamençur. Normal. Çfarë është një gjë e mençur zonja zotërinj është të shkosh tek Optikat Luani, dy janë në qytetin tonë. Mhm. Mm Sepse njëra është tek 21 dhjetori në rrugën Muhamet Gjollesha dhe tjetra tek rrethrrotullimi i Sheshit Wilson. Është e vërtetë. Por Optika Luani zonja zotërinj feston 5 vjetorin, janë 5 vjet në treg dhe produktet më cilësore, shërbimi më i mirë, qofshin këto në anën optike të gjërave, qofshin tek syzet e diellit, mm -hmm. që janë edhe pastaj modë, gjithashtu edhe fashion siç i quajnë, është është vendi i duhur. Vetëm datën 21, 22 dhe 23 nëntor do të gjeni 50% ulje në çdo produkt Montblanc, Bulgari, Persol, Ray-Ban, Gucci, Versace, Armani, Tom Ford dhe të tjera. Prandaj nxitoni tek Optika Luani për modelet më cilësore, më të fundit të syzeve të diellit për 3 ditë me gjysmë çmimi. 21, 22 dhe 23 nëntor. Vetëm këto 3 ditë. Un Mhm. Mm do ta shfrytëzoj. Edhe un gjithashtu, më duhen një palë syze optike. Sepse 50% janë 50%. Un dua një palë Gucci këtë herë. Ke parasysh, oh, ti je te Gucci ti, ha? Mm. Olta aty ka qenë gjithmonë. Unë tash ishte te Gucci aty, po. Ti te Gucci. Shumë mirë Olta. Un jam tek uh, tek Oakley. që ata e kanë, po, mm -hmm. që Luani i ka tek optika. Unë jam te Ray-Ban për vete. Te Ray-Ban je ti, super. Te ti nuk ujë. Edhe Armanit te Ray-Ban. Po. Urdhëro? Edhe Armanit nuk i them jo, po te Gucci s'e di pse jam fiksuar. Gucci, po Persol, edhe këto janë shumë të mira. Montblanc. Mm, po. Ça s'ka. Ça s'ka. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Te këto kodoshat pra me pak fjalë. me më shumë. Oh. Kjo është këngë shumë e bukur nga John Mayer zonja zotërinj. Still feel like your man. Në klubin e mëngjesit, në Club FM 104 dhe frekuenca të tjera. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. Proshutë gjeli deti e tymosur është risia në tregun shqiptar që sillet nga Sallameria Fix. Mhm. Mm Asnjë kompani tjetër nuk e ka këtë produkt në treg dhe mund ta gjesh vetëm import, por Fix e ka produkt të mrekullueshëm vendi, është dietik me 0 deri në 2% maksimumi i yndyrës, Dhe përbëhet nga filetoja e gjelit të detit, që është në feta e gatshme për t'u konsumuar, e marinuar dhe e masazhuar me erëza dhe me kripë. Mënyra se si përpunohet kjo Jeri është përmes mm -hmm. zierjes, tymosjes dhe pastaj përgatitjes dhe ambalazhimit në mënyrë që të vijë në tavolinat tona i freskët. Jam, jam, jam. Është proshuta e gjelit të detit e tymosur nga Fix zonja e zotërinj. Kërkojeni në një market pranë jush. Super. 9 e 7 minuta në këto momente, unë jam gati për t'ju thirrur juve. Për për që të vini që të gjithë siç jeni aty mm -hmm. në dhomën tjetër. Oh, po. Okej. Okay. Opa. Këtë zilën altin. Hajde altin. Gati. Ulu Jeri. Gati. Ula, ulta. Oh. Atëre. Zonja zotërinj, kjo lojë quhet fjala mbrapsht në klubin e mëngjesit. Dhe luhet nga Jeri, Altini dhe Olta, të cilët do të mundohen të jenë fituesit e lojës për sot. Jeri ishte herën e fundit. Apo Olta që mblodhi gjithë pikët. Ah, s'mbaj mend. Po, ta ka qenë shumë herë, kështu që unë fitova dje për shkak. Po. Atëre. Goca. Çuna. Fjala e parë ka tre shkronja. Ata që janë në dëgjim, dëgjuesit tanë të dashur, mund ta dinë se ne i mirëpresim që të marrin pjesë në 069 20 70 222, 069 20 70 222, unë do të jap fjalën duke filluar nga shkronja e fundit, drejt shkronjës së parë, mm -hmm. kur them shkronja e parë për ju, do të thotë shkronja e fundit, mbajni mend. Kështu që kjo është fjala me tre shkronja, shkronja e parë për ju është T. T. T. Ka vetëm tre shkronja dhe mbaron me T. Është emër. Mhm. Mm Gjinia mashkullore. Numri njëjës, trajta e pashquar. Emër. Emër. jo një ndajfolje, jo një Shkronja e dytë për ju është O. Olta. Lot. Lot. Po, jo, ndoshta. Jo. Jo lot. Jepi Jeri. Jeri ose Altin. Tre shkronja gjithsej, dy i dimë, O T. Jeri. Mot, më vjen. Mot. Ja. Është më shumë se moti. Vjen keq Jeri. Altin. Altin ti ke mbetur? S'kam një ide të them të drejtën. E kam unë një ide tjetër të po. po. Tre shkronja mbaron me ot. Ta provoj në vend Altinit dhe le t'i fitojë Altini pikët që. Do ta lësh mos ë? Po, në rast se Olta fiton i marr unë pikët. Zot. E sakt, bravo Altin. Të lumtë ke fituar dy pikë. Fjala është Zot, nuk të vajti mendja. Jo. Zot pra Zot. Më i madh se moti. Po pra, ta ta ndihmon tendi. Kujdes, kjo fjalë ka katër shkronja. Mhm. Shkronja e parë për ju është D. D. Shkronja e dytë për ju është N. Olta. Fund. Fund. Mm. Mendimi është i mirë, por i pasaktë. Më vjen keq Olta, bravo për kurajën. Wow. Mbaron me ND. S'mbaron kot. Ka katër shkronja. 069 20 70 222 është emër. Po je. Mend. Mend. Një mënyrë për të thënë mundim. Do fitosh Altin. pra 4 pikë për Altinin, 0 për Jerin dhe 0 për Oltën, një situatë e pazakontë në klubin e mëngjesit. Zakonisht është Altini që është mbrapa. Por sot Altini është në në krye. Në krye. Mm -hmm. Në krye dhe kjo na çon te kjo fjalë që ka lidhje diçka me të qenit në krye. Mhm. Mm Shkronja e parë për ju në fjalën me pesë shkronja C. C. Si cjap. Mhm. Mm Shkronja e dytë për ju është N. Është një fjalë me pesë shkronja mbaron me N C. Olta Reka. Princ. Bravo. Kemi barazim total. Bravo, Olta me Altinin 4 pikë për Olta. Wow. Bravo. Fjala është Princ. Bravo Olta. 4 pikë Olta, 4 Altini, 0 Jeri. Jeri. Qellan. Kujdes. Nuk do ta lejosh. Kjo fjalë Jeri është në gjininë femërore. Ka gjashtë shkronja. Është në trajtën e pashquar dhe shkronja e parë për ju nga gjashtë është i. Pra mbaron me i. Shkronja e dytë për ju është r. Dhe shkronja e tretë për ju është O. Si? O. O. Pra mungojnë tre shkronja tani. Për të formuar fjalën me gjashtë shkronja që mbaron me ori. Si potpuri. Por nuk është potpuri, duhen vetëm uh, tre shkronja. Ups. Na e bëni një tjetër këtu. Shkronja e katërt për ju është Z. Olta. Sa shpejt. Mizori. Bravo. Mizori është e saktë Olta, tre pikë të tjera, 7. Faleminderit. Është një mizori fare. Megjithatë, megjithatë ka edhe një fjalë me 7. Ah, është e fundit. Dhe mund na ndodh mrekullia dhe na përmbyset rezultati këtu, po kujdes. Shkronja e parë për ju është i. Mhm. Mm është një fjalë në gjinin femërore. Numri njëjës, trajta e pashquar. Shkronja e dytë për ju është l. Pra një fjalë me 7, shkronja që mbaron me li. Mbaron me li. Ishte trajtë e shquar me thënë? E pa, e pashquar. E shquar do të bëjë lia. Po. Mhm. Është një li. Jeri, jeri. Mrekulli. Yes! Bravo Jeri. Jeri kalon në vendin e dytë me 5 pikë për sot. Olta me 7 fiton Jeri me 5. Pra. Altini me 4. Altin, po mos kisha dhënë unë atë pikën hiç. Ai edhe mund e gjeti direkt. Aty e ke te, ai është njeri që mundohet, nuk është kështu. Njeri pa mund. Apo jo Altin? Po. Ti mundohesh çdo ditë apo jo? Në mënyrë të rregullt, çdo mëngjes. Shumë mirë. Edhe unë. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Zonja zotërinj ju përshëndesim. Ju urojmë ditë fantastike. Kur të kthehemi do të shikojmë edhe kush prej jush ka marrë pjesë si mm. fitues në këtë lojë e do të japim ndonjë dhuratë. Për fjalën Zot është Stela që fiton dy bileta për në Cineplex, për fjalën Mund është Ari që fiton dy bileta për në Cineplex, Princ e ka gjetë Keli fiton dy bileta për në Cineplex, Mizori e ka gjetur Artioni dy bileta gjithashtu dhe Denisa ka gjetur Mrekulli 747 dy bileta. Bravo, bravo ju lumtë. Atëherë të gjithë uh, shkojnë në Cineplex të lumtur bashkë me të dashurit e tyre këtë të premte. Më e mira kinema në Shtetet e Bashkuara të Shqipërisë zonja zotërinj. Cineplex është super vend. Super, e vërtetë. Kështu, ë uh, Jeri e ka fjalën. Po, po shikoj një histori, në fakt është një histori e trishtë dhe se çfarë uh, ndodh kur njeriu ndot ambientin apo shtëpinë e madhe, mm. sepse është gjetur një balenë e ngordhur në bregun e Indonezisë dhe uh, mendohet që shkaktar i uh, ngordhjes së kësaj balene që është në breg e lanë aty, e hodhën në breg. Jo, aty e kishte nxjerrë me pak fjalë. Ah, okay. mm në është një balenë 9.4 metra, ë e gjatë, është goxha. E vogël pra i bie. Po, por relativisht për një balenë. Kanë gjetur Blendi në stomakun e tij 115 gota plastike. Oh. 4 shishe plastike, oh. 25 qese, një thes najloni dhe më shumë se 1000 copëza plastike të llojeve të ndryshme. Dhe mendohet pikërisht pra që shkaktari i ngordhjes së balenës vjen pikërisht nga ndotja mm -hmm. që njeriu shkakton në në natyrë dhe pikërisht nga përdorimi i tepërt i plastikës. Wow. Mhm. Kjo është çfarë uh, është duke alarmuar shumë njerëz tani lidhur me oqeanet dhe thonë që në megjithatë po shoh që ndërgjegjësimi është i fortë. Po, shumë njerëz janë duke ndryshuar po, në fakt. Po dëgjojmë shumë për këtë, vazhdimisht. Mhm. Është bërë problem. Plastika në det, pra, plastika në det është tmerri madh që që kërcënon botën. Dhe kemi thënë gjithmonë që do kthehet në një farë mënyre në tavolinat tona. Oh. Që tani? Normal. Që tani po thon, sepse është edhe mikroplastika ajo mm -hmm. që mhm. që nuk dihet eksaktësisht se çfarë çfarë efekti ka mbi njerëzit. Dhe mund të jetë shumë e dëmshme, por nuk e dim. Dhe kjo thon ata mund gjendet edhe në mishin. Mhm. Mm si thua në fileton e një peshku që është vërtet. Është rritur në det sepse ai është ekspozuar ndaj kaq shumë plastike gjatë gjithë jetës së vet. Ky është një fakt konkret. Po, e cila grimcohet dhe ai e thith sa që mund të arrijë thon disa shkencëtar deri në indet e mishit. E kafshës mm -hmm. ujore në këtë rast pra. Peshkut. Ë uh, dhe ti pastaj ta marrësh përmes përmes ushqimit. Ushqimit. Për fat keq. Një 16 vjeçare është nxjerr në ankand në Facebook zonja e zotërinj. Është oh. nxjerr në ankand. Flasim pak më vonë për këtë, po është nxjerr në ankand dhe gjithashtu ka gjetur edhe blerësin e saj. Oh. Babai e ka nxjerr në shitje. Oh, oh 16 vjeçaren në Sudanin e Jugut. Merd. Dhe e ka bërë këtë publikisht në Facebook. Çmunduri. Duke bërë që shumë nga organizatat e të drejtave të njeriut të flasin kundër këtij ankandi e kësaj lloj kulture dhe mendësie. Është është domethënë të kujton pak. Një nga ato histori që ti po. lë pa tekst fare fillimisht dhe pastaj fillon ajo pjesa e nervozizmit. Siç thot njëri nga uh, përfaqësuesit, në fakt është drejtori për Sudanin e Jugut e or i organizatës Plan International, quhet George Otim, thotë kjo mënyrë barbare e përdorimit të teknologjisë të kujton Ishte një film që u shfaq edhe këtu, ishte një film iranian shumë i mirë për një vajzë që gjithashtu ishte në shitje, se kjo ndodh edhe mm -hmm, në Iran etj etj. Për shuma shumë më të vogla se kaq, sepse kjo duket sikur ka qenë një pazar i mbarë lemeritës. ka ecur mirë. Për babain, po. Por eh, për shembull, ai pasunari atje mund të ketë 4-5 gra. Mhm. Mm edhe do që të ketë një të gjashtë. Apo, kupton? dhe ka fuqinë monetare që të zgjedhë. Dhe e blen. Dhe mm -hmm. pastaj e merr në shtëpi dhe e ka të tij. Dhe gruaja është e tija që ai të bëjë gjithçka. Fëmijë, mund ta trajtojë mirë, mund ta trajtojë shumë keq. Ashtu siç do të bëje me çdo mall që e ke paguar, mm -hmm. është e jotja, pastaj edhe ti bën çdo gjë, çdo gjë. Po, Ti e dëgjon këtë gjën dhe natyrisht është Po mendoj, mendoj, mendoj edhe në edhe në Shqipëri. Mm -hmm. Jo mhm. në këtë formë sigurisht, as si në Iran. Po paja edhe këto gjëra, domethënë këto kanë pasur një Edhe ka akoma që i martojnë Edhe për të gjetur një mënyrë E ke mhm. parasysh? Po, po, e drejtë Një mënyrë jetese, një mënyrë Po 500 lopë unë unë shpoj hundën që do kishte këtu prindër që do ta mendonin mirë. Domethënë duke menduar më të mirën për vajzën, një martesë, një kështu, se prindi nuk do të mendojë keq. Kjo është për të ardhur keq që akoma sot e kësaj dite shihet që të ndodhin këto gjëra dhe jo vetëm andej por edhe këtu tek ne. 500 lopë, 3 makina dhe 10000 euro jeri. Jo më kështu e ka ndërruar ai. Domethënë s'ka çfarë thua. E ka blerë mirë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. E gjitha ka ndodhur në Facebook, po. Është rritur se kjo është pra ideja që ti e bën me ankand. Kjo është mm. pastaj lemeritëse fare. Sepse ky do të martojë vajzën me ankand. Ato objektet e vjetra, po, kupton? Kam një objekt të vjetër edhe hajt po nxjerr në ankand kush ofron më shumë për ta marrë. Sigurisht, si te Christie's. Po. Sotheby's. Ai që paguan më shumë, ai merr vajzën time. Sa më shumë lopë. Dikush mund të ketë thënë më shumë 400 lopë, po këta e kanë bërë si me tender ata këtu, fondi limit, e kupton? Sa lopë kërkon plaku. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit, është 9:24. Se kemi hyrë, kemi filluar emisionin, të lutem. Na lër tash tash, po pra, si këta të ftuar që s'kuptojnë kur kanë. Kemi ne të ftuar këtu në studio që në, po s'kanë faj, por gjërat ndodhin shpejt në radio dhe duhet të të të të mm. edhe mm. ndonjë ata s'e dinë që. Të kapë. Do të bësh më shumë. Okej, okej, hym hym hym hym. Kemi hyrë, kemi hyrë. Po të kap më abeti tani. Po, është e vërtetë ajo. në faqen tonë. E kemi hequr në mënyrë permanente thonë ata, sepse çdo formë e trafikimit të qenieve njerëzore, qoftë kjo një postim, një faqe, një reklamë apo një grup mm -hmm. nuk lejohet në Facebook. Ne e kemi e kemi larguar menjëherë thonë dhe në mënyrë permanente Pas postimin. Pasi ka ndodhur e gjitha. Po, po. Te përvon. Uh, dhe shfuqizuam llogarinë e cila i takonte personit që kishte bërë postimin në Facebook. Mhm. Mm Pesë burra. bën uh, ofertat e tyre në mm. Ankand, po. ë uh, dhe fitoi më i miri. Disa prej të cilëve janë qeveritar të lartë në Sudanin e Jugut. Oh, oh, sipas organizatës Plan International. Pra po flasim zonja zotërinj për ankandin e një vajze 16 vjeçare që u ble në Facebook nga një person, emri i cilit nuk bëhet i ditur, por që pagoi një shumë prej 500 lopësh, 3 autoveturash dhe 10 mijë dollarë, 10 mijë dollarësh tek babai i vajzës që bleu, të virgjër, edhe duhet të ketë qenë edhe shumë trishtë në kul në po, të po, gjitha. Po, po, patjetër. Organizata ka kërkuar nga qeveria e Sudanit të Jugut, pra kjo Plan International, që të hetojë mbi këtë ankand. Susan Birkwood që Suzena e ka Birkwood që është oficerja globale për shtypin e kësaj organizate ka bërë këtë njoftim. Kështu pra. Kjo thonë uh, mediat sudaneze është paja më e madhe e paguar ndonjëherë në Sudanin e Jugut, dhe aktivistët tani janë të shqetësuar se ky ankand mund të inkurajojë familje të tjera Normal, që të përdorin të të mediat sociale për të shitur dhe ato mm. vajzat e tyre. Mhm. Mm Se është edhe vend i vogël dhe hapet llafi shpejt, e kupton? Se thotë filani që sa mori. Ndërsa mediat raportojnë që është blerë një vajzë për 500 lopë, 10000 dollarë dhe 3 makina për shumë nga familjet atje me kulturën që kanë. Ku kjo është një gjë normale, ja, se ata që kanë bërë. Ti thua aty, a ke problem të marrësh si familje? Ty do të ndrijnë sytë, kupton nga nga një çmim i tillë. Dhe do të inkurajojë që të gjitha gratë në shitje avë së vajzës, domethënë. Të mbarojnë punë me vajzën e parë, pastaj do fillojnë me dytën e kështu me radhë. Mhm. Mm kjo do nxisë pastaj që të bëhen sa më shumë vajza në lindje. Se është çmimi i lartë. Sipas uh, raportimeve, burri që e bleu këtë vajzë mm -hmm. Gjithashtu u dhuroi familjes dhe lagjes mm -hmm. Dhe lagjes, o celularë Përse që në bëmirës Celularë dhe dyshekë oh. oh. Ka thënë Suzana Birkwood Pra mund ta imagjinoni vetë shton ajo se sa shumë presion ka pasur mbi vajzën që ta pranojë këtë. Po jo, vajzën nuk e pyet askush në këtë rast, është thjesht një objekt që mm. vendosin të tjerët se çfarë duhet të bëjë ajo në jetën e saj. Kështu është. Është kështu. Dhe tani A e dini se Dini se Dhe tani A e dini se Me Jerin në klubin e mëgjesit Pesë arsye përse duhet të hani turshi. Kundër diabetit, studimet tregojnë se një mikrobiom, pra grupi baktereve të mira që gjenden në stomak, e pasur dhe e shëndetshme, është thelbësore për parandalimin dhe trajtimin e diabetit. Mbipesha, sipas të dhënave mikrobioma te njerëzit mbi peshë është krejt ndryshe nga njerëzit që kanë një peshë normale. Disa baktere të mira mund të nxisin përdorimin më efikas të kalorive nga ushqimi dhe akumulimi i yndyrës në trup, gjë që mund të shkaktojë mbipeshën. Një peshë e shëndetshme është shumë e rëndësishme për parandalimin dhe trajtimin e diabetit të tipit 2. Imuniteti. Ekuilibrat e baktereve në stomak ndikojnë ndjeshëm në sistemin imunitar. 80% e imunitetit i ka rrënjët në stomak, ndaj pikërisht këtu nis e gjithë lufta kundër infeksioneve. Bakteret e mira stimulojnë qelizat në sistemin imunitar që të mbrohen nga infeksionet. Tretje e shëndetshme. Bakteret e shëndetshme përmirësojnë funksionin e zorrëve dhe shmangin konstipacionin. Ato gjithashtu ulin rrezikun e radikaleve të lira. Më pak shpërdorim të ushqimit. Fermentimi është një mënyrë e shkëlqyer për të garantuar që ushqime si lakra, karrota e të tjerë nuk shpërdorohen por konsumohen rregullisht. Një këshillë e fundit. Turshitë e bëra me uthull nuk janë të fermentuara mjaftueshëm për shëndetin e stomakut dhe ato nuk ofrojnë përfitime për mikrobiomën. Këshillohen turshitë e bëra në shtëpi me kripë për fermentim. This is Club FM 100.4.